บุ๊กทูสิบหกเชโชลิกาฤดูและอากาศ metų เ a i k a i i อ o รัสนี่คือฤดูเตยเมตุเลกัยฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน Pavasaris vasara ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว Ruduo ir žiema ฤดูร้อนอากาศร้อน Vasara yra karšta พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน Vasara šviečia saulė ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น Vasarą mes mėgstame eiti pasivaikščioti. ฤดูหนาวอากาศหนาว Žiema yra šalta. ในฤดูหนาว หิมะตกหรือฝนตก Žiemą sninga arba lyja. ในฤดูหนาว เราชอบอยู่บ้าน Žiemą mes mėgstame būti namie. หนาว Šalta. ฝนกำลังตก Lyja. มีลมแรง Vėjuota. อบอุ่น Šilta. แดดจัดโซเลตาท้องฟ้าโปร่งเกียดราวันนี้อากาศเป็นอย่างไรคุกเชนเ n d i e n o วันนี้อากาศหนาวเชนเ d i e n š a l วันนี้อากาศอบอุ่นเชนเ d i e n š i l